kugira namwe mugire icyo muterera kuri ibi na biriya mu bijyanye n'igihugu cyanyu mutiro no musi tugaruka kuki haheze igihe havugwa ikena ry'umuyaga nkuba iryo kena ngo rikaba ryavuye ku mvura yagiye iragwa nabi mutinone iyo ihari nigikiye mubona cokogwa canke nibande bo gikora kugira ico kibazo c'umuyaga nkuba ntikibi kibazo ahubwo gitoregwe inyishu vuba bwango kumure umwiza uhari usanga hari ibyinshi byinshi bikunda kuba ari nk'ubusuma canke ibindi none kugira leta igire ico ifashije nigiki uwo bifasha ni giki mwobifasha ni giki kugira nyakurindi yewe burundi ikiganiro ni karadiridimba twari twashimye kuba turi kumwe n'umutumire arongoye regides ariko twaragerageje ntitwashobora kumuronka ariko reka tubashikirize amajwi umucanwa muke nk'aha ah, nk'aha turi hatezwa gutanga megawati cumi n'umunani muganga nk'aya masaha ndiko ndababwira dutanga gusa zine hanyuma hageze saa yine z'ijoro tuca tuhugara hose nabo nyine bagakoresha umuyaga nk'ubuvuyi bujumbura izindi ngorane mu karere hose murazi ko tamvura isanzwe igwa hariya muri kongo tuba dusanzwe dukurayo umuyaga nkuba kuri rusizi ya kabiri ungana na, na megawati cumi na zibiri ubu dukurayo megawati umunani gusa naho nyine hari ingorane ikiyaga cyaragabanutse hanyuma ibindi navyo e, e, kenshi muri kirya gisagara cya bukavu ibicafu baca babita mu kiyaga bigatuma eh, hagira igihe eh, ku rugomero bagategerezwa gukuramo ibicafu bigaca bituma rero babigira kabiri ku munsi kera ku kumbure babigira nkaheze nk'indwi nicyo gituma mubona kaza amatarumara umwanya atabonetse urumva rero iki kibazo cy'imvura ni ikibazo rwose kiduhanze nicyo gituma n'ukuri mubona hari ingorane z'umuyaga nkuba ubu rero mu kwezi hoho kugiye kuza leta mugaye iriko iravyiga mugaye igihe atacokogwa hariho megawati icumi twari dusanzwe duhabwa na za moteri dukorana eh, na interi peteroli urumva zizovamo ko eh, abo dusanzwe dukorana eh, igihe batodufasha ngo bibandanye urumva hazoca hasubira havemo megawati icumi nicyo gituma rero mu iki gihe n'ukuri turi mu ngorane z'umuyaga nkuba eh, mu minsi iza kuza inyuma y'ukwezi kwa gatatu atagikozwe naganda babwire ko tuzoshika naho dushobora gucana buji nicyo gituma mm, ntera akama wumva yuko ah, ah, hogira ah, habuze umucanwa abantu ntibaze baridoga ngo turi ko turabagwanya dutanga muke dufise amahera dukoresha muri byose ava mu mahera abanywanyi bacu bariha hanyuma mu bihe bigoye umuyaga nkuba dukoresha dukoresheje zijya moteri umuyaga nkuba cyane rero bigaca byunyurwa nuko nayo tworeshe tutayarihwa rwose kujya mwabonye ngira isekeza ryo kwishyura ryo kwishyuza ryo kuza kwishyuza ku nguvu bamwe barishyuye abandi ntibariko barishura urumva rero uwawuduha nawe asaba ko duca tumuniha ku kwezi ku kwezi abantu batarishe urumva n'ubundi tuzoja dusubira inyuma basha naganda bahumurize naho turi mu ngorane z'umuyaga nkuba e, eh, rigide zinama aho tuja hose dutanga amahera leta y'urundi rafise iteka ko nicyo gihugu cyonyine c'u Burundi atahera na rimwe giheranye rero umucanwa wa Sinerake turiha neza gose n'uwo mucanwa uwo rero akaba ari jeroboame nzi ko banyanka umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe regidezo mwumvise byinshi ibyo yashikirije none wewe udukurikirana ubona ari giki cokogwa ni giki ubona vuba na vuba cokogwa kugira iryo kena ry'umuyaga nkuba ntiribe ari nk'ibyo ufasha haba gufasha muri leta wikorera utwawe eka n'ibindi mirongo yacu rero iruguruye kuri mwebwe mudukurikirana kuri website akaburungu sangana akaburungu orenage kugira mugire ico muterereye isango nako ikaze nigwanyu tumuteze amaso leta niyo ikora ibikorwa ku muyagankuba hanyuma ngira ngo ibindi byose bishobora gutungana kuko ntabwo dushobora gutera imbere tudafite umuyagankuba icyo ni ikintu cya mbere mm-hmm. urumva mm-hmm. Mm. hariho mugabo si uko bavuga bavuga ko leta ari abantu none ni bande ni twebwe abantu twese twogira inguvu ko leta iba ari yabantu kandi igizwe n'abantu kandi leta ari abantu nibo mhm. rero mu gihe tudafite umuyagankuba ibidukikije bizotugora gukingira ijana ku ijana n'abazora basemerera ijana ku ijana ibidukikije bizigira bigira nta nshyo bizigira bitora mhm. ni iki nk'akamo ubona wotera abo byegwa abo byega bose kugira icyo kibazo gitoregwe inyishiramo umuti wo kubara kuvuga yuko ah, nofata yuko abo abo twita ko barongora igihugu bama bahaca bakaza bakigira bakajya umuti rero ndabona kuguza uri gukora amadayo iminsi yose twebwe abanyagihugu tuba tubanza koza umutima wacu placide muragerageza Placide muragerageza kutavuga ari nk'amazina ariko mutange interano yanyu iboneka umuntu ejo canke ejo ashobora gukorera ko haba ku ruhande rwa leta canke ku ruhande rw'umunyagihugu nawe mugira arakoze Placide muri Hollande ku ntererano ziwe ashikirije muri kino kiganiro eh, amahoro amahoro n'impore hiyo ego natwe turashima n'impore eh, natwe turahaho ego umwanya ni gwawe ndazi twatanguranye ikiganiro eh kiganza twayikurikiranye mhm. muraza eh, kumbabarira ijwi ntimeze neza kubera ah, amagiripe ari ari menshi imisuhuko myinshi eh, ubona eh, ikiganiro nayikurikiranye ubwene bimeze ni uko iki kibazo kimaze igihe kininiya imyaka itanu irarenze twama muri sitaje bamwe baronka abandi babura aho ni ikibazo gikomeye eh, hajya hari umuntu yafise urugo akabona abana eh, babayeho nabi ntibaronka ibikwiye uyu mwaka umwaka akabona ati n'ubundi baronse ibikwiriye uwa gatatu wa kane hari umubyeyi urinze uti none ibi bintu bizogenda guta abana banjye bazokama baho nabi niwe nagomba gutangurira mhm. urabona yuko atari ikibazo cy'uno munsi ngo kubera ko imvura itaguye uno munsi mhm. urumva ni ubudandazwa budakurikiza Eh, icyo nakwita amaprincipe z'urudandazwa kuko wari ushobora kuba ufise abanywanyi bakeneye idandazwa iwawe baze babirondere babigure hanyuma wari ntibibaho mu bisanzwe icya kabiri eh, ni uko umuyarankuba mbega ni iki muri iyi myaka tugezemo umuyarankuba ni ikintu uno munsi gituma abantu bashobora kuduza umwimbu haba mu mashyirahamwe yari ayakora inzoga impuza amashyirahamwe atandukanye aba ari kwa muganga ibikoresho byinshi byo kwa muganga babibika bakoresheje umuyagankuba imiti n'ibindi ibintu byinshi rero ubu uno munsi bikoreshwa n'umuyagankuba kubera iterambere isigetswemwo aho rero abantu bo kwikebuka bakavuga ati ibintu dusamara ko si ibintu byo ko muri ikintu gikenewe mu buzima bwa minsi yose cyane mu byerekeye ku bintu abantu bave mu bukene kuko amashyirahamwe yose yose ubu akoresha umuyaga nkuba kugira ashobore gukora mu nganda zayo ikibazo cyabaye ni iki ikibazo cyabaye ni eh, kuda kuda mu ifaransa ama perezida perezida ry'amahera batunganya ku mwaka ku mwaka kugira zorangure imigambi eh, kugira barangure imigambi ya leta barangure hmm. imigambi y'ishyirahamwe ry'idetso igihugu kidakorera kuri planification kivuga ati turafise eh, umwera nkuba mukeya utuma umwimbu utaduga mu gihugu muri ico gihe batavyumva uko uyo mwera nkuba ntizopfa ubu rero ni ikibazo gikomeye cy'uko badategura batagira purifikasiyo nziza zijyanye eh, na bezwa abanyagihugu n'igihugu bakeneye n'amashyirahamwe akeneye abadandaza bakeneye ibintu dukora bidufasha kugwiza umwimba amahera akaboneka imishahara y'abakazi ikaduga mu bindi bihugu urabye bafite umuyaga nk'uburengako basigaye barondera ati mbashe no kudandaza ku kwande kugira ngo amafaranga bavuga neza kugira ngo adandaze ibiharage cyangwa adandaze ibintu ikidandazwa gituma ubuhinzi mu gihugu buduhubuka mm-hmm. bakawudandaza bakironkera amafaranga byose mhm. ni ibintu bishoboka nshideze ndibaza ko bimwe bimwe yagiye ko bimwe bimwe sinzi ko yabikora kuko yabikoze amatara aba yarabonetse uravye bashobora guhamagara abaprive b'abanyamahanga ati nizo mudandaza umuyaga nkuba ngaha ati turafise abakiriya tubaha bituma umwimbu uduga abantu bakava mu bukene hazokwamara ingorane nivyo bama muri make uvuga uti leta yo kugurura imiryango abo bafise nk'amashira hamwe mato mato mugabo bikorera utwabo bakaza bakagurisha uyu muyaga nkuba ku banyagihugu baba bawukeneye nawe akarorero uri kubera ko nko mu eh, mu busanzwe ibyo bakeneye cyane urabye nk'uwo muyaga nkuba usanga haba uva mu muyaga uva muri ibi bicafu canke uva kuzuba ni bande mubona boba bafise uruhara runini kugira habe nk'ishigwa mu ngiro y'ukuntu uwo muyaga nkuba uboneka ibyo ni ibyo naje kubivuga niba nakubwira yuko niba jide tuzagira muri planification mhm. planification ni ijambo rimwe mugabo n'ibitabo byinshi iyo umuntu avuye planification waraba ibyo ufise umurira mhm. mbega ndafise umuyaga ukwiriye mbega ndafise izuba rikwiye mbega ndafise amazi akwiye niwe ni ukuri umuyaga nkuba ibyo bijya muri planification mhm. itwara ego nagutahuye neza nimba ataco wongera ko reka tugushimire Diego mu gihugu ca Sweden hariko ubutumwa buriko buradushikira batubwira yuko hari abatari bumvise icyo urongoye regidezo yashikirije ku bijyanye n'iryo kena ry'umuyaga nkuba mwumva yuko umuyaga nkuba ari wo soko y'iterambere kandi umuyaga nkuba ufasha cyane cyane haba abanyagihugu bato bato canke abanyagihugu bisununuye reka ndeke mukurikirane kandi jeroboam nziko banyanka akaba arongoye regidezo umucanwa muke nk'aha nk'aha turi hatezwa gutanga megawati cumi n'umunani muganga nk'aya masaha ndiko ndababwira dutanga gusa zine hanyuma hageze saa yine z'ijoro tuca tuhugara hose nabo nyine bagakoresha umuyaga nk'ubuvuye bujumbura izindi ngorane mu karere hose murazi ko tamvura isanzwe igwa hariya muri kongo tuba dusanzwe dukurayo umuyaga nkuba kuri rusizi ya kabiri ungana na megawati cumi na zibiri ubu dukurayo megawati umunani gusa naho nyine hariyo ingorane ikiyaga cyaragabanutse hanyuma ibindi navyo eh, eh, kenshi muri kijya gisagara cya bukavu ibicafu baca babita mu kiyaga bigatuma eh, hagera igihe ku rugomero bagategerezwa gukuramo ibicafu bigaca bituma rero babigira kabiri ku munsi kera kumbure babigira nkaheze nk'indwi nicyo gituma mubona kaza amatarumara umwanya atabonetse urumva rero iki kibazo cy'imvura ni ikibazo rwose kiduhanze nicyo gituma n'ukuri mubona hari ingorane z'umuyaga nkuba ubu rero mu kwezi hoho kugiye kuza leta mugaye irikira byiga mugaye igihe hatacokogwa hariho megawati icumi twari dusanzwe duhabwa na za moteri dukorana eh, na interi peteroli urumva zizovamo ko eh, abo dusanzwe dukorana eh, igihe batodufasha ngo bibandanye urumva hazoca hasubira havemo megawati icumi nicyo gituma rero iki kigenda ndababwira n'ukuri turi mu ngorane z'umuyaga nkuba mu minsi iza kuza inyuma y'ukwezi kwa gatatu atagikozwe ndaganira ndababwire ko tuzoshika n'aho dushobora gucana buji nicyo gituma ntera akama wumva yuko ah, hogira ah, habuze umucanwa abantu ntibaze baridoga ngo turi ko turabagwanya dutanga muke dufise amahera dukoresha muri byose ava mu mahera abanywanyi bacu bariha hanyuma mu bihe bigoye umuyaga nkuba dukoresha dukoresheje zijya moteri umuyaga nkuba cyane rero bigaca by’unyugwa nuko nayo tworeshe tutayarihwa gose kujya mwabonye ngirisekeza ryo kwishura ryo kwishuza ryo kuza kwishuza ku nguvu bamwe barishuye abandi ntibariko barishura eh, eh, nukuri eh, nicyo gituma notera kama babyumva bose baba leta baba bikorera utwabo ko bagira ibishoboka byose kugira barihe ko batarishe n'ibihuha bizohuhuka kubera nk'ubu naho two twakuyungunganya mu minsi iza kuza hari igihe twuhiga umuyaga nk'uba tugasaba abawuduha urumva rero uwawuduha nawe asaba ko duca tumuriha ku kwezi ku kwezi abantu batarishe urumva n'ubundi tuzajya dusubira inyuma naganda abahumurize n'aho turi mu ngorane z'umuyaga nkuba eh, regide zinama aho tujya hose dutanga amahera leta y'uburundi irafise iteka ko nicyo gihugu cyonyine cy'uburundi atahera na rimwe giheranye rero umucanwa wa sinerake turiha neza gose n'uwo mucanwa konga iduha megawate zitatu n'inusu tubiriha neza cyane gose tubanye runtu. ubu zo leta y’u Burundi nta kirarane na kimwe ifise ko tuba turaranye ntibowuduha natwe niwo dukeneye ntidushobora kuwufinata kurumva twubatse rukristo e, umucana ubu twokenera ni hafi megawate mirongo indwi turose izo megawate urumva ubu dufise hafi mirongo ine ubu wo duha megawate mirongo itatu umucanwa tuwuca tuwutanga ataderesitaje barundi barundi kazi nidukunda igihugu cyacu mu kugarukira akarangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya yaratabariye uburundi ikiganiro ni karadiridimba turi ko dusa n'abarangiza mwumvise ko twagarutse kuri cya kibazo cy'umuyaga nkuba mwumvise abana bariya haba muri amerika muri ho muri Hollande no muri Swede ico babona cokogwa kugira uwo muyaga nkuba uboneke mwumvise n'umuyobozi wa Rechidezo ko adahakana yuko ico kibazo gihari kandi nawe nagahamagarira uwo wese abona afise ico yufasha kugira kugikora kugira uwo muyaga nkuba uboneke muri no minota mike dusigaje rero turashobora kwakira nka babiri canke batatu umwanya udukundiye Eh, nako si umwanya udukundiye ahubwo umwanya turabufise w'iminota mike wewe agahagarara ku yise planification ni ukuvuga kumenya muri kazoza icyo umuntu ashobora gukora kugira ejo cyangwa hirya y'ejo kigire icyo kimarira igihugu ndabashimiye bose bagize icyo baterera muri kino kiganiro eka nshimira kandi n'umuyobozi wa regidezo ari we Jeroboam Nziko banyanka ubundi nshimira ni Emete Usamitebutsi yatumye ano majwi abashikira atankomanzi karadiridimbo no musika yari yemeshejwe nanje medar niyo nimugire ibihe byiza